یومنون اینها ایماندار نمیشوند به پروردگار شما قسم که لا یومین تا زمانی که شما را حکم قرار ندن در آن مسائلی که مختلف و اختلاف شده بین آنها باز از حکمیت اونها احساس نکنن در نفس خود تنگی را زد و شک را از فعله شما و تسلیم باشند ظاهرا و باطنا این معیار ایمان هست که به قانون خدا و رسولش نباید احساس تنگی کنند کاملا تسلیم باشن در ظاهر هم تسلیم باشن و باطن هم تسلیم باشند اینطور نیست که ظاهرا بگن و در دل بگن این قانون بر علیه ما تمام علیه بله این چیزها انسان ایماندار نمیشه معیار صحیح و نقشه صحیح اطاعت اینه اکنون اللہ تعالی می فرماید که ما بر این انسانها حکم سختی نازل نکردیم اگر برای گناه اینها ما از دو حکم یکی را صادر می کردیم اینها خیلی علم ما به اینها فقط دعوت استغفار و معذرت و عذر گفتیم اگر ما بر اینها مثل بنی اسرائیل فرض می کردیم که خود را بکشید چنانچه که قوم موسی را گفتیم شما را پرستی کردیم خود را بکشید یا دستور می اینها را که خوب وطن را ول کنید جریمه شما توبه شما ترک وطنه هیچ احدی زیر بار این حکم نمیره احکام مشکل نازل می کردیم هیچ کسی اطاعت نمی کرد مگر سلیم، اکنون که شهر همه امل عمل انا کتب لو انا کتبنا علیهم اگر ما مکتوب می کردیم بر سر اینها انکتلو انفسکم در برابر این گناه خود را بکشید اخرجو من دیاری کن یا خود را تبعید کنی خارج کنید در دیار تو ما پا این حکم گران را هیچ کس اجرا نمی کرد الا قلیل منهم مگر خیلی کم آنهایی که مؤمن کامل و راسخ لذا ما به اینها الان گفتیم که بر اعمال شنی خود استغفار کنند از خدا و پیغمبرم برای آنها بخشش بخواهد الله تعالی تواب رحیم است الله تعالی توبه بزیره به خاطر ولو انهم فعلوا اگر این منافقین الان هم انجام بدهن آنچه را که نشیحت کرده میشوند به آن یعنی طلب مغفرت از خدا بخواهند و پیغمبر برای آنها بخششم بخواهد و لکان خیر اللهم برای آنها بهتره سمره اطاعت سمره و بخشش خیر برای آنها در دنیا به اعتبار شواب و در آخرت و اشد تشریطا و شدیدتر برای ثبات قدم آنها در اسلام آنها اطاعت کنن نادم باشن مدعی قصاص نباشن کافری منافقی نافرمان رسول کشته شده خب قدم اینها مضبوط میشه در اسلام و اذا هم ثمره اخروی آنها اینه که ما به آنها انایت میکنیم از بارگاه خودمان اجر عظیم و دیگه ثمره اینه که هم سراطا مستقیم این اجر این محل اجر عظیم که ما آنها را راهنمایی میکنیم به شراط مستقیم یعنی به جنت آنها را اجر عظیم میدیم و راه جنت را که راه مستقیم است ما آنها را راهنمایی میکنیم بشارت و ثمره دیگر و من یطع الله و الرسول کسی که خدا را اطاعت کند و رسول گرامیش را اطاعت کند ثمره اطاعت خدا و رسول اینه که به اضافه اجرها معیت صدیقین نبیین و صدیقین و شهدا دانها نفی میشه که اینها با کسانی قرار میگیرند در جنت که خدا بر آنها انعام خاصی کرده یعنی با نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین درجه اینها پایین است در قرب و زیارت نه در مساکنه یعنی انبیاء را اینها ملاقات میکنن به قرب انبیاء میرن دیدار انبیاء میشه دیدار صدیقین دیدار شهدا و صالحین اگرچه درجه خود اینها پایین تره لیکن به دیدار انبیاء به دیدار صدیقین به دیدار شهدا اینها مشرف میشن و شان نزول آیه را میگن که بعضی از صحابه اظهار کردن یا رسول الله شما در شان رفیع هستید. یا بسیاری که پناه پر رسول بودن اصلا فکر وقتی میکردن که ما پیغمبر را روز قیامت نمیتونیم ملاقات کنیم لحظه برای آنها خیلی سخت تمام میشد که اونها مشتاق و عاشق ملاقات پیغمبر علیه السلام بودن الله تعالی گفت هر که اطاعت خدا و رسول کند معیت و همراهی و زیارت نبیین صدیقین و شهدا و صالحین به آنها نصیب میشه مقام صدیقین سروران گرامی مقام این طرف انبیاء علیه السلام شهدا صدیقین را جای دیگر ما خواندیم که الله سبحانه و تعالی فرمود که هر کس جان و مال خود را فدا کند به مقام صدیقین و شهدا میرسد شهید کسی که جان خود را و مال خود را فدا میکند و حسنا اولئک رفیقا همراهی نبیین و صدیقین و شهدا همراهی بسیار زیبا هست ملاقات نبیین قرب نبیین زیارت نبیین خب هر در مسکن خوده لیکن زیارت انبیاء علیه السلام زیارت صدیقین و شهداء و صالحین حسن اولائک رفیقا اینها بهترین رفیقان اینها بهترین همراهند و جواره ذالک الفضل من الله معیت نه اجر عمل این معیت و ملاقات نبیین صدیقین فضلیت جانب خدا هست و کفا بالله علیما کافی الله اللہ تعالی از نظر علم چه شخصی دارای چه مقامی و دارای چه درجه این اینها مقام و درجات شنا الله سبحانه و تعالی می داند بس حکم دوم از حکم سلطانی اللہ سبحانه و تعالی در این حکم دوم دستور جهاد را صادر کرد که یا ایها الذین آمنو ای مومنی خذوا حذرکم جهاد هم با وسائل جهاد جهاد همینطور نیست که از اون طرف به پنجاه و دو سام کتوب باشد و از اینجا شما با چوبی حرکت نه اسباب دفاعی خود را بردن هر کسی از طرف خودش نمیتواند این عمل را انجام بده خودسا رهبر میخواهد قانون دارد این کار حکام هست که نظم بدن و برای جهاد آمادگی بدن در زمان پیغمبر علیه السلام دشمن هر نوع سلاح و امکاناتی داشت صحابه مجهز بودند. بجز فیل که صحابه نداشتند لیکن در برابر پیلان خیلی قربانی هم دادند برای مغلوب کردن پیلان جنگی ساسانی ها صحابه قربانی فوقلادی دادند وقت تدبیر کردن چاره ساختن برای دفاع از پیلها دین خاطر الله سبحانه و تعالی جهاد را با اسباب جهاد فرق کرده امروز واقعا ظلم عظیمیه که حکام مسلمان ها دارن انجام میدن تاخمی سازن مثل امریکا و غذا مثل امریکا میخوان بخورن بلکه بهتر امریکای شدید تکه گوشتی بخورن اینها لاش سالمی میخورن لاش سالم شطور لاش سالم بزرگ کار اینها اینه که سر صحبت جمع بشند و لاشه های سارم بخورند و اون سلاحایی که باید در برابر دفاع از دشمن بکار ببرند غافل غافلند خواب خوابند و به این خاطر دشمن با کمال جرأت و با کمال قروی در خانه آنها میاد و آنها را دلیل هم میکند خذو حذرکم یا ایها الذین آمنو خذو حذرکم خب باقی امروز اسباب جهاد را یا اسباب کار را اینها نادیده میگیرن همینطور تبلیغ میکنن همینطور واس میکنن که خدا اینطور میکنه بله الله سبحانه و تعالی دستورش اینه ما مسلمان ها دفاع حربی آمادگی نمیکنیم، کافرها کردن دو دارم واقعا ظلم عظیمی که خدایی که به ما دستور آمادگی داده و برای جهاد گفته خود مهم ای مومنی شما برداری اسباب و سامان جنگ را اینها را هدر میگن هدر و هدر به معنی اسباب حفاظت اسباب دفاع فن فروباد از گرفتن سلاح حالا گیری ثباتم دسته دسته اوین ترو جمیعا یا برید به صورت دست جمعی حالا مقتضای حال چیه اگر مقتضای حال اینه که شما دست دسته برید در مقابل دشمن تیپ تیپ برید جماعت جماعت برید خب این صورت برید اگر حالا چنان مقتضیه که همه شما حرکت کنید که دشمن حجوم همتن کرده است و بر شهر وارد شده همه حرکت کنید دفاع کنید زن هم باید دفاع کند مرد هم باید دفاع کند غلام هم دفاع کند کنیف هم دفاع کند همه به صورت دست جمعی وقتی دشمن حجوم می به شهر و به خانه و دیگه اون وقت لازم نیست که شما یک عده مقاصداری کنید و یک عده درس بخوانید و یک عده گوسفند بشرانید همه همه به دفاع حرکت کنید الله سبحانه و تعالی من عرض کردم شکری برای منافقین ذکر می چون منافق در لیست مؤمنین بودن و در جماعت مؤمنین بودن منافق همونه که اظهار ایمان می و این موقع کافر را رهنمایی می کند و لازا جایی که احساس می مرگ لازا لطول علم می کردن اللہ تعالی می فرماید به تحقیق بعضی از شما آنهایی هستن که لیبت انا خود را میزنن کسی ابتا یا تبتی اینه خود را به زمین کوبیدن وقتی میگن انفرو حرکت کنی برای جهاد اینها میزنن خود را پایین تر میکنن به زمین یا معنای متعدی بعضی از شما کسانی هستند که دیگران را مانع میشن دیگران را وادار به نشستن میکنن خودشان که نشستن به جای خود هم می نشینند و هم دیگران را دستور به نشستن میدن یعنی خوب لیتون الله کنن و تقریبا حاضر برای رفتن نمیشن و آنقدر ها حریصم که اگر برسد به شما مصیبتی ای مومنی همین منافق ها خوشحالی میکنن بر عدم رفتن قالا بعد میگن که قد انم الله علیه خدا بر ما احسان کرد وقتی ما نبودیم با آنها حاضر در جمله جنگ اگر اونجا بودی هم به ما ضربه می آمد خیلی خوشحال میشن که در جبهه با شما نبودن بعدی ها این چنین بدبختن خوشحالی میکنم در عدم رفتن در جهاد و اگر برسد به شما فضلی من الله یعنی فتح و پیروزی و زفری بیاید اینا حسرت میخورن بر فوت اون غنیمت که از دست آنها رفته اگر برسد به شما فضل از جانب خدا فورا میگویند این وسط جمله معترضه فورا میگویند ای کاش که ما می بودیم همراه با مؤمنین افوز فوزا عظیما پس کامیاب شدیم کامیابی بزرگ از مال و دولت به ما نصیب میشد این حرف را چنان میگویند که گویا بین شما و آنها هیچ ارتباط نیست این فیضی که به شما رسیده اینها تمنا میکنه ای کاش شما میبودیم با آنها در این جبهه و کامیاب میشدیم با به دست آوردن مال و دولت کامیابی بزرگ این حرف را میگم به این طور که گویا اصلا نبوده بین شما و بین اون آقای متخلف هیچ نوع محبت و تعلقاتی چنان حسرت میخوره در صورتی که به شما نعمت و فضلی برسد حسرت میخوره فلیقاتل فی سبیل الله ترغیب القتال کتال کن کتال کنن در راه خدا چه کسانی کتال کنن کدوم انسان میتواند کتال کنه الذین یشرون الحیات الدنیا بِالْآخِرَةِ یشرون به معنی یبیعون هست قتال کنند در راه خدا بدون تأمل و فکر کسانی که فروختن زندگی دنیا را به مقابل آخرت تا مجاهد دل از این دنیا نرو باید مجاهد نمیتواند جنگ کنند قتال در راه خدا کسانی که یشرون به معنی فروختن زندگی دنیا را به مقابل آخرت عاشقان آخرت کتال کنند آنهایی که عاشق آخرت آنها کتال کنند نسخه جلیلی خب در کتال چی چیز میرسه کشی میرسه در کتال پول میرسه در کتال چی چیز عنایت میشه الله سبحانه و تعالی نسخه دلیری را برای مجاهدین بیان میکند الله تعالی میگه مجاهد در میدان قتال از دو حال خالی نیست یا اینکه این مجاهد در میدان قتال به شهادت میرسد یا غازی میشه و کامیاب میشه در هر دو صورت الله تعالی وعده اجر عظیم دارد با مجاهد ومن يقاتل في سبيل الله هر کس قتال کند ببینی اگر انجا من يجاهد في سبيل الله میگو هر کس جهد و تلاش مانا شروع کر لیکن اللہ تعالی میگه ومن يقاتل قتال کسی قتال کند در راه خدا از دو خالی نیست فیقتل او یغل پس قتل کرده شود و شهید شود یا غالب بشه در هر دو صورت به هر حال ثمره در هر حال اجر عظیم است پس ما به اون مجاهد و مقاتل میدهیم اجرن عظیما اجر بسیار بزرگ ما به میدیم این وعده سروران گرامی برای مجاهد بیشتر سبیل الله وعده کرسی نیست همه دنیا و همه امکانات اینها اجر عظیم نیست دنیا دنیا بدنیه دنیه مکان قلیل ثم مأوان جهنم کل متاع دنیا قلیل متاع دنیا قلیل هرگز متاع دنیا اجر نمیشه تمام سامان دنیا قلیلا یعنی دوام در آنها نیست بقا در آنها نیست هم از نظر کیفیت قلیلا و هم از نظر کمیت از هر حیثیت قلیلا حالا ضرورت جهاد یعنی وجوه فرضیت جهاد را الله تعالی بیان میکنه اول که در راه خدا دوم برای آزاد کردن مستضعفین و اسیران شما چرا جهاد نمی کنید مالکم چه شده شما رای مسلمان ها که لا تقاتلون فی سبیل الله شما نمی کنید در راه خدا برای سربلندی قانون خدا برای اعلای کلمت الله و همچنین برای آزاد کردن مستضعفین برای آزاد کردن مستضعفین چرا جهاد کنید؟ اون مستضعفین تعدادی مردن تعدادی زنن تعدادی بچن اون مستضعفینی که میگویند در حالی که دعا میکنن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها خارج بفرما ما از این قریه که اهلش خیلی ظالم یعنی برای ما مثل زندان است از این زندان ما را بکش امروز مسلمان ها در پنجره ها بستن و شما نشسته ای چشم شما را برای آزادی مستضعفین و اسیران شما قتال نمی کنید قتال کنید بگیرید اینها را اسیر کنید و تبادل و سراغ کنید بکشید اینها را تا سیطر اینها کم بشه واقعا امروز ما ظالمین و خوشحال آنها هستند که دارن نبرد آنها کامیاب کامیاب الله تعالی میگه آنها بمیرن هم کامیابن بمانند هم کامیابان وعده اجر عظیم برای آنها سبحان الله و بحمده چه شده حالا اینها در مکه مکرمه بسیار مسلمان های دفاع قدرت حضرت نداشتن رفتن 450 کیلومتر 500 کیلومتر مسافت را کردن به مدینه منوره رفتن برای زنانی و برای کسانی که مستذب بودن خیلی وقت دور نبود بین خاطر الله سبحانه و تعالی میگه شما جهاد کنی تا که مسلمان های تحت فشار در دنیا آزاد بشن وجعلنا عنها دعامكنا ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم اهلها از این قریه که اهل قریه که برای ما این قریه مثل زندانات است وجعلنا من لدنك ولیا قرار بده برای ما از بارگاه خدا یک دوست راست و صادقی ولی دوستی معینی وجل لنا من لدنك نصيرا قرار بده برای ما از بارگاه خودت مددگاری مددگاری خدایا برای ما پیدا بفرما معینی برای ما پیدا بفرما دوست صمیمی برای ما پیدا بفرما نسخه دلیری دیگر جا فرمود من یقاتل فی سبیل الله نسخه اول بود نسخه بیان کر برای دلیری به هر حال مجاهد خوشتا بشی غالب بشی وعده اجر فنعطیه اجر عظیما اکنون اللہ تعالی میگه شما حزب اللہی باید کتال کنی بر حزب شیاطین غالب بیشی نسخه دلیری و ترغیب الالجهاد الذین آمنو انا که ایمان آوردن قتال کنن در راه خدا مورد نظر مؤمنین اونها برای اعلاء و حاکمیت دین خدا اینها قتال میکنن آنها که کف کردن مثل بوش و بلر و شارون آنها قتال میکنن در راه شیطان مورد نظر کفار این هست آنها در راه شیطان قتال میکنن لذا فقاتلهم اولیاء شیطان الشیطان اے حزب اللہ شما قتال کنید با اولیاء شیطان ان قید شیطان کان ضعیفا مکر و ترپند شیطان در برابر مکر و ترپند خدا خیلی ضعیفان اگر چه تدابیر غلب را انجام می هم امداد غیبی نمی شوان تمام ترپند ها ضعیفان شما قتال کنید همینه که ماشاءالله اونهایی که تدار میکنن کاملا دین آیات الهی عاملن و انشاءالله غلبه ان قید شیطان کان ضعیفا لیکن سروران کرامی ما مسلمان ها عجیبی ما که امروز نام خدا را گرفتیم فردا همه دنیا برای ما تسخیر بشه حالا که سنت الهی چنین نیست شما دیدید که پیغمبر اسلام از بعثتش تا آزادی خانه کعبه ندیده جای معمولی یک سال طول کشید اینجا محمد و رسول الله است اونجا خانه کعبه در دیتره کفاره نه مدت زیادی و حتی من دایی میگم از ولادت پیغمبر تا آزادی خانه کعبه یک سال طول کشید رسول پاک صلی اللہ بود خانه کعبه 61 سال در موجودگی سید الاولین والآخرین در, در اشغال کفار بود مومن باید همتش عالی باشد حالا شما نگاه کنید حضرت موسارا تا آزادی قوم و دشمن چقدر سال طول کشید در میدان تیخی ناغب عقب نشینی از جهاد کردن چقدر طول کشید چهل سال این مجاهدین همراه حضرت موسی الله تعالی در اون میدان تقیید کرد ولی بله، تخلفاته مسلمان تا زنده هست باید در راه خدا باشد در میدان قتال باشد نماز بخانه روزه بگیره حج بکنه زکات بده ذکر کنه تلاوت کنه این وظایف مسلمان تا آخری لحظه زندگیش مسلمان نباید اگر میشینی کنه اکنون زجر برای منافقین من عرض کردم منافق در لیست مؤمنین بودن و لعظا حکمی که می آمد به نام ایمان می آمد خطاهای آنها و بعد دیگر تعدادی از صحابه و با این منافقات تبلیغات خیلی در حد گسترده داشتند اینها عشق داشتن که جهاد های جهاد های فرمان جهاد های حکم جهاد بلکه اللہ تعالی میگه فرمان جهاد آمده ما این حرفا را میزنی اللہ تعالی رحمت کنه به حال ما حالا جهاد در شرق و غرب ما قرار داد هر قدر این جبهه شرق و غرب شریک میشه اون مجاهد مجاهد اللہ تعالی میگه الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم زد بر منافقین یعنی بدون موقعش جوش خروش نکنی عشق داشت شما نگاه نمی کنی به طرف آنهایی که به آنها گفته می شد کفو کن قبل از نزول حکم جهاد به آنها می شد بند کنی دست تمرین بدنی و مالی کنی تقیم و این تمرین بدنیه و آت و زکات این تمرین مالیه پس وقتی که فرق کرده شد این که کتال فورا یک فریقی یعنی منافق از آنها یخشان الناس ترسیدن از مردم از می ترسیدن اگر مؤمنین باشه این خشیت طبعانه که ما را قتل مثل که میترسند از خدا یا شدیدتر هستند از نظر خشی یعنی منافق اول که عشق جهاد داشت، الان که جهاد پس شده حکم سریه بگه حالا میترسن که وای وای مرد مرد و قالو اعتراضا نه اعتراضا بلکه به طور تمنا که این حکم جهاد کمی التوا می شد ملتوی می شود حکم جهاد یا به طور وسوسه یا حدیث نه میگه ربنا لما كتبت علينا القتال ربا چرا فرض کردی بر ما کمی می گذاشت نفس آسانی کشیدیم سالهای سال در مکه مکرمه تحت فشار بودی حضرت حبشه کردیم فلان فلان جا شما کمی مهلت می تمام نفسی می راحت می اگر پیغمبر ایتا بیست سال زندگی همه در نبرد چرا بر ما کتال را فرض کردی لالا اخرتنا اگر مهلت میدادی ما را تا یک مدت قریب یعنی موت جا. خل شما فرصت میخواهید که بخورید و بخوابید و تماشا کنید نه بابا اینجا جای خوردن و نوشیدن و تماشا نیست بگو بینا متاع دنیا قلیل سامان دنیا ایش و عشرت دنیا خورد و نوش دنیا خیلی کم و مختصر است والآخرت خیر لمن اتقا آخرت هزاران درجه بهتر است برای آنها که متقیان درجه علای آن جهاد است دقان و لذتان هم از نظر دقا بهتره هم از نظر لذت بهتره از هر حیثیت نگاه کنی آخرت بهتره بری تو میدان جهاد همان زودتر شهید میشه زودتر به آخرت میرسی چرا تمنای تاخیر داری میخوای که کنی هر چند سبای زنده بمانی آخر مرگ است آخر مرگ اینجا دیگه دوامی نیست آخرت متاع دنیا قلیله و برای جهاد نرو آخر که میمیری جهاد برو وقت مرگ هم تعینه، هر جا که باشی خود خب در جهاد بزرگترین خطر که برای انسان مرگ است الله تعالی میگه مگر شما چاره ای از مرگ داری هر کجا باشی مرگ برای شما میه به سراغ و خوش آمد شما مرگ خودش میه ولا تظلمون فتیلا شما ظلم کرده نمیشوید انداز یک فتیل فتیل همون به صورت نخ داخل هسته خورما شما انداز فتیل مجاهدین ظلم کردن نمیشید آمدی در میدان کتاب جنگیدی ساختمان شما ما زن پر زن همه باشه اینا بمانند من به شما در برابر همه میدم و یک ذره اندازه فتیلی هم بر شما ظلم نمیشه داخل هسته خورما نخل و عرب همون چیز را فتیل بود خب شما اگر به جهاد میرید خطر مرگ مرگ کلام حالا میاد خب مرگ شهادت بهتره یا مرگ روی رخت خواب بغلتی و بغلتی و نفس بزنی و بزنی اونجا یک گلوله میخوری کار تمام اینما تکونو جهاد کنید اینجا جهاد جاہدو هست جهاد کنید هر جا که باشید شما یدرککم الموت موت شما را در می آورد به خوش آمد شما موت می آید برای خوش, آمد شما موت می آید ولو کنتم بی بروج مشیده اگر باشید شما در برجهای بسیار مضبوط و محکم اگر که شما در برجه های بسیار مضبوط و محکم قرار داشته باشید مرد به سراغ شما می شما را اصلا مرد نمی شما چاره از مرد ندارید زاج بر منافقین و هم حسنتون اگر برسد بر میں منافقین یک حسنی فتح و زفر و کامیابی فوراً ها هذه من عند الله این از نزد خدا هست، یعنی اتفاقاً به ما رسیده از نزد خدا ورنه به تدبیری و به سر و سامانی مسلمانان چیز واضح روشنیه از طرف مسلمانان چیزی از خدا همینطور اتفاقا رسیده و اگر برسد به آنها سیعی موت و قتل و غیرهی فورا میگوین حاوی مننده این هست سیعه از جانب تو هست ای پیغمبر از شما بدخالی میگیر اللہ تعالی قل بگو جواب اجمالی بینا کلون هر یکی از سیعه و حسنا حکمش من اند الله هر یکی از نعمت و نقمت همه نعمت و نقمت من عند الله هستند فما لهؤلاء القوم چه شده این را که لا یقادون حدیثا وقتی سخن این ظاهر ظاهرات چه شده این که اینها نزدیک نیستن حماقت کفار که بفهمند سخن را سخن را درک کنند به جای خودش اینها نزدیک فهم نیستن خیلی افراد، خیر را به خدا نسبت میده، شر را به شما نسبت حالا که حکم خیر و شر قدر خیر و شر همه از خدا ما اصابک جواب تفسیری آن که به شما میرسد ای مخاطب از حسنه این هم از جانب فضل و احسان الله است و که به شما میرسد ای مخاطب از سیئه از از امری شما از نفس توه این دیگه سمره نفس تو هست نفس تو اطاعت نکرده این جذابت رسیده تسلی بر اثبات رسالت و ارسلناک للناس رسولا ما شما برای برای با پیام رسان اعظام کردیم ولهذا از انکار آنها هیچ ضرری وارد نمی شود کفا بالله شهیدا الله تعالی کافیه برای شهادت قولا و فعلا الله تعالی برای شهادت بخشه اصول کامیابی را بیان میکند اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم من یطیع الرسول فقد اطاع الله هر که رسول را اطاعت کرد او خدا را اطاعت کرده و من تولا هر که از اطاعت پیغمبر اعراض کرد تو فلا تحزن پیغمبر شما غم نکن جزا محدوده چرا که فما ارسلناک علیهم حفیظا ما شما را اعظام نکرده این بر سر اینها محافظ شما محافظ ایمان و جان اینها که شما رسالت داشتید پیام شما اون پیام را ابلاغ کردی لہذا اگر کسی اعراض کرد شما غم ندید شکر بر منافقین یقولون طاعتون با زبان به محضر پیغمبر میگویند امر ناطاعتون مبتدا معذوفه کار ما اطاعت ما اطاعت میکنیم یعنی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم در محضر می گفتن طاعتون ای امر ناطاعتون کار ما اطاعت کار ما فرمان برداریه کار ما سرپیچی نیست لیکن قیضا بردو من اندک خارج شان از محضر زیبای شما ای پیغمبر بیت طائفت منهم تمام شب را میگذراند یک طائفه یعنی رؤسای منافقین از آنها در حالی که انجام میدن غیر آنچه که به محضر شما بستن. این تقولو هم سیغه واحد مؤنث میتونه بشه به طایفه برمیگردد و هم مخاطب اینها همه شب در فکر برنامه ریزی ضرر شما و نافرمانی شما میمانند تمام شب در همین فکرن که شما را چطور نافرمانی بکنند بیدا تمام شب یک طایفه از آنها میگذراند غیر آنچه که گفته به محضر شما انجام میدن یا غیر آنچه شما به اینها دستور دادید انجام میدن آنچه که با زبان گفته بوده غیر آن انجام میدن خدا با وجود آگاهی و الله یک تو الله تعالی در صحف روز آنها در آمالنامه روز آنها در موقع به موقع آنها را سزا خواهد آنچه که اینها شب گذرانیدن تمام ضبط میشن و از موقع عذاب به آنها عذاب میرسید لہذا وقیفے شما آرز عنہم اعراض فرما دینا پیغمبر دوم بتوت کلام اللہ اعراض فرما دینا یعنی تا غم نکو و توکل علی الله در صورت اندیشه خطر اینها اعتماد بر خدا کباب الله وکیلا اللہ تعالی برای وکیلی شما کافی است الله وکیل دفاعش خدا شما دفاع خواهد کرد و برای وکیلی شما خدا کافی است افلا یتدبرون القرآن آیا اینا تدبر نمی کنن قرآن عظیم و شان را که این کتاب رب العالمین است این معجزه و پایندرا که برای رسالت شما یک دلیل واضحه شما پیغمبر خدایی آیا اینا قرآن را تدبر نمی کنن که به صدق دل شما را رسول خدا بدانند از سمیم قلب و بدانند که شما مؤید من اللهی و بدانند که ناصر شما وکیل شما الله هست الله وکیل ہے لہذا وکیل کسی خدا باشد و در موکل خدا کسی خیانت کند خدا بی تفاوت می نشینه وکیل دفاع الله هست و دلیل رسالت شما قرآن هست افلا یتدبرون القرآن اینا هیچ تدبر نمی کنه این قرآن عظیم و شان را این موجزه زنده و پاینده را این, این معجزه با, با وقا اگر این کتاب قرآن من عند غیر الله می بود یعنی از نزد پیغمبر می بود یا از نزد کسی دیگر مخلوقی می بود تو البته آنها می در این کتاب قرآن اختلاف کثیری یعنی حلقه بسیار غیر موقع یعنی اختلاف کثیر مراد دروغه های بزرگ این میافتن و خلاف واقع میافتن حالا قرآن هر چی میگه حقیقتا مثل خورشید بسر موقع حقایتی که قرآن میگه میاند ثابت میشن اختلاف کثیر یعنی خلاف واقع هر زیاد میدیدن قرآن هر حرفی میزنه صادقه خب این دلیل رسالت پیغمبر هست اگر این کتاب قرآن می بود من اند غیر الله اونها میافتند در مزامین آن کتاب یا در حقایقی اون کتاب میگوید اختلاف کثیر یعنی خلاف واقعی اینها حرفی هر هرچی قرآن میگه حقیقتا و همان طوری که قرآن میگه ثابت میشوند وقتی اینها دیگه مرضی دارن که از نظر سیاست اینها سوی استفاده می برای ضرر دادن مسلمان خبری از جبهه می آید بدون مشوره و بدون فکر این خبر را چه خبر خوشیه قدر و چه خبر ناخوشیه این در مدینه اشاعت می کردن و مسلمان ها را ناراحت می کردن این مرض منافقین بود که از, نظر سیاسی می خواستن ضربه بزنن مسلمان ها اللہ تعالی میگه و اذا الامرو الامر وقتی می خبری امری از امنیت مسلمان ها پیروزی اول خوف یا امری از خوف مغلوبیت و عدم پیروزی ازاو بهی فورا آن را اضاعت میکنن پخشش میکنن پخش از این خانه به خانه و از این در درو مقصد در امن که زیاد پریشانی نیست لیکن در خطر زیاد پریشانی طبعا انسان راحت میشه ولو ردوه الى رسول اگر اینها این خبر امن را یا این خبر خوف را به رسول رد میکردن یا به صاحبان امر یعنی اون صحابه بزرگوار صاحبان بسیره از آنها که آنها قابل اشاعت هست یا نه لعلمه الذین می دانستن این خبر را خبر امر خبر خوف کسانی که سمبات دارن یعنی آنهایی که اطاعت میکنن کسانی که استنباط و درک اضاعت را دارن که آیا قابل اضاعت قابل پخش یا نه از اینها از این اولو الامرها بیان اولو الامر هست به اول الامر این رد می کردن و آنها می دانستن امر را کسانی که استنباط دارند یعنی اضاعت کننده از اول الامر آنها می دانستن که آیا قابل اشاعت هست یا نیست اگر اینها رد می کردن خیلی خوب بود لکان خیر لهم ولو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم تو البته می دانستن آنهایی که استنباط دارن از اینها مستنبتی مجتهدی آنها می دانستن که قابل اشاعت هست یا نیست اگر قابل اشاعت هست اشاعتش می کردن اگر قابل اشاعت نیست باید این خبر مخی بماند تا به موقع مجاهدی از همین هر که شهید شده خوب و شهید هر که مانده بده به قرآن قرآن خبر پخش کردن اینجا پریشانی ایجاد کردن این کار خوبی نیست که باز الله تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمیدید و رحمت بشت مراد از فضل خدا قرآن هست و پیغمبر اسلام و رحمت های ویژه الهی تو شما اتباع می کردی شیطان را مگه خیلی کم ضرر دینی و دنیایی برای شما داشت آنهایی که فضل خاص بر شامل حال آنها کمی میماندید از اتباع شیطان اکنون فضل خدا بر شما هست رسول و پیغمبر و قرآن با شما رحمت الهی با شما قرآن فضل خدا است رحمت رسول خدا رحمتی هست بر شما هست شما را دارد تذکر میدهد شما باید تند بگیرید در میدان سیاست دیگر باید هم باید هوشیار باشید لولا فضل الله علیکم مراد قرآن هست و رحمت او پیغمبر تو شما اتباع می کردی شیطان را اگر فضل خدا و رحمت خدا موجود نمی بود شما پیرو شیطان می شدید مگر خیلی کم آنهایی که فضل خاص شه الهی بر آنها بود لذا ترغیب الالجهاد هست فقاتل فی سبیل الله پیغمبر قتال کن در راه خدا کسی همکاری همکار شود یا نشود شما قتال باید بکنید در راه خدا و شما تکلیف داده نمیشید مگر به اندازه نفس خودتان و حرد المؤمنین و مؤمنین را شما تحریز کنید یعنی آماده آمادگی جهاد داشته باشید حرد المؤمنین معنیش مؤمنین را از منافع جهاد از منافع قتال همیشه آگاه کنی تبلیغ کنی تحریض منه خط کنی مومنین را برای خطاب و حرد المؤمنین على القتال اصل الله ان یکف بأس الذین کفروا این اصاب معنی وعده هست وعده خدا هست که بند کند جنگ کفار از شما اندیشه تنهایی را نداشته باشی وعده خدا هست که اگر شما قتال کردید الله تعالی باقی دشمن را شما بند نمیکنه این وعده خدا که جهاد کند اگر جنگ کفار را الله تعالی مانع میشه جهاد نکنه اگر ملت افغانستان و ملت عراق به جهاد ادامه بدن لامعالن امریکا دوام نمیارد امریکایی که با نقشه 25 سال حاکمیت مطلقه در عراق قدم گذاشته الحمدلله ثم الحمدلله خدای این مجاهدین را قوت بده مجاهدین الان هیچ را برو تنگ کردن طبق یک شخصی که گفت آن حالا بررسی کردن که 13 درصد یهودی و نصرانی و منافق اینها را در عراق تایید میکنند، دیگر کسی اینها را تایید نمیکنند ولی لحاظا ثمره جهادینه که خدا ای کف باس الذین کفروا حرب آنها را شما بند آنها دیگر میره اگر مسلمان ها سکوت کنن کافر مشتت کرا میره حاکمیت آزاده در قلب آسیا در غرب این کشورهای اسلامی با این منافعهای سشکار در خورده افغانستان این اینها دیگه گولات میکنن بلا الحمدلله ثم الحمدلله که امت محمد صلی الله علیه وسلم دیگه ساکت ننشستن برنده هم همانها هستن آنها اجر عظیم میبرند آنها به مقام عالی جنت میرسند و آنها محبوب رسول الله و محبوب خدا میشن حرد المؤمنین علی القتال حرز المؤمنين على الجهاد اصل الله ان یکف باس الذين کفروا امید است که خدا وعده خدا هست اصاب معنی وعده است وعده خدا هست که بند کند جنگ کفار اگر اندیشه تنهایی داشته اندیشه تنهایی را نداشته باش اللہ تعالی باش مائه والله اشد باسن اللہ تعالی شدید است از نظر جنگ به اعتبار دنیا و اشد و تنکیلا و سخت است از نظر عذاب به اعتبار آخرت الله تعالی هم اشد و بعثن هست و اشد و تنکیلا اشد جنگ شدید الله تعالی در دنیا و در آخرت برای عذاب داده هم الله تعالی خیلی شدید اشد و بعثن و اشد و تنکیلا متعلق هر رزق تحریز برای جهاد اللہ تعالی میگه قدری دارد برای ایمان که تو جهاد دی کتاب سهمی دارد من یشف شفاعتا حسنتا کسی که سفارش حسنه کنن شف در حقیقت به معنای اسلام کسی را با کسی دیگر همراه کردن است شفی در شفاعت با مشکوله و همکار برای کسی که شفاعت می کند شفی همکار او هست مطلب او را مطرح می کند بانی که برای کتاب تحریف می کند گویا با اون مجاهدین همکار است هم فکر است هم خیال است و شفی هم همین کار را می کند خود را برای مشغوله کار معرفی میکنه من یشفع شفاعتا سیئتا کسی که شفاعت سیئه بکنه ها من یشفع شفاعتا حسنتا شفارش حسنه کند یکل له نصیب منها میشود برای این شفی یک سهم بزرگی از آن شفاعت حسنه هر که عمل کنه، بین این عجر میرسه و من یشف شفاعت سیعه و کسی که شفاعت سیعه کنه برای سیعه آماده کنه برای همکاری بوش و برای همکاری شارون و ها او سفارش کنه یکن له فکر منها می شود برای اون شنبخت یک نصیب بزرگی چه یک صحب بزرگی از اون شفاعت سید هر که همکار کافر باشد اونها اون سهم بزرگی از خفر با خودش دار قرآن عظیم و شان و کان الله علی کل شیء مقیتا و الله تعالی بر هر شئ حافظ است مقیت محافظ مراقب اللہ تعالی میبیند بیند مقیدن و من با قوت این از قوت است یعنی محافظ و مراقب معنیش کرده مقید اللہ تعالی محافظ مراقب که چه کسی شفاعت حسنه می کند چکتی شفاعت سیعه می کند چکتی برای سربلندی دین خدا می گردد و چکتی می گردد که سربلندی قانون گوش در دنیا راج بشه نظام کفری را که تایید می کند اون هم خدا می داند و آنهایی که نظام الهی را تایید می کند اونها هم خدای عزوجل می داند هر شافه سهمی دارد اون شافه حسنه هست او سهمی دارد اونی که شافه سیعه تو سهمی دارد وكان الله على كل شيء مقيتا مقيتا بمعنى محافظ مراقب الله تعالى محافظ و مراقب ہے وَإِذَا هجيتم بتهيئة فهيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وقت شما دعوت داده شدید به جهاد به مناسبت معقب دارم معنی میکنم وقت شما دعوت داده شدید به تحییت به دعوت جهاد تو جواب بدی بهتر از آن یا رد کنید همه انداز به مناسبت معقل معنی کردن تهیه به معنی کلام خوب سلامی که از کلام های خوبه شما سلام داده شدید شما سلام را به همون تر دیدید این آیه را مطابق معقل شما خانده شدید برای جهاد به هر مقداری همون را جواب بودید یا بیشتر از او جواب تحییات سخنان خوب رن سلام یکی از سخنان خوب سلام یکی از سخنان التحیات لله یعنی تمام سخنان خوب به خدا اختصاص داد سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر سبحان الله و لله سبحان الله العظیم یہ همه تحیات وقتی شما خوانده شدی به مناسبت معقب در امانت بود یا شما سلام داده شدی یعنی برای سلامتی خوانده شدی جهاد سلامتی میارد جهاد عزت میارد جهاد امنیت میارد جهاد آبرو میارد جهاد حیثیت میارد وقتی شما خانده شدی به جهاد یا داده شدی سلام پیام سلامتی به شما داده شد فحیو به احسن منها شما جواب بدهید بهتر از آن تهیه اگر به شما گفته شده السلام علیکم شما علیکم و السلام و رحمت الله و برکاته شما به خانده شدید برای سلامتی شما جواب بدهید اون سلامتی را او ردوها یا اون رد کنی اما از گفت السلام علیکم شما بیا سلام ان الله کان علی کل شیء حسیبا قانون الهیه فضل چیزی دیگر الله تعالی بر هر شی حساب کننده است حسیبه خاطبه حساب میگیره سبحان اللہ شما گفت السلام علیکم شما گفتی و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خدا به شما جواب احسن دادی اجر احسن میدهد جواب مثلها دادی خدا شما را جواب مثلها میدهد اجر مثلها میدهد الله بر هر چه حساب کننده این آیه را به معنای مطابق ما قبل من معنا کردم و تهیه به معنای سلام وقتی شما را سلام داده این یک معنای تهیه در معنی معنای وسیع تهیه شما خوانده شدید برای سلامتی جهاد تهیه کلمات خوب را میگن التهیات لله تمام کلمات آلا و بزرگ خدا اختصاص دارد یا الله یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار سبحان الله الحمدلله این همه تهیات هست جهاد برای چی؟ برای اینکه الوهیت و معبودیت خدا در دنیا انجام بگیره الله تعالی مطاع باشد همه دیگران مطیع باشد جهاد برای توحید الله لا اله الا هو انکم حتما خدا شما را جمع می در روز قیامت شکی در آن نیست و من استکم من الله حدیثا چه کسی صادق تر است از نظر سخن از خدا از خدا راست کی الله تعالی راست شما را جمع میکنه در روزی که شکی در وقع آن روز نیست لا ریب حکم چهارم سلطانی چه حکم گذشت امانات را به عهد بدی و در راه خدا جهاد کنی مقتدی فردیت جهاد را بیان کرد که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله چرا در راه خدا جهاد نمی شما حزب این حکم چهارم سلطانیه تعدادی منافق از مدینه منوره ترک کردن دو رفتند صحابه اصدوان ها دو دسته شدن یک دسته گفت اینها کلمه خواندن نماز خواندن حالا که رفتن اسلام را ویل کردن اینا مؤمنن فاطمه علی بنن یک دسته گفتن که نه اینا منافق شدن ویل کردن اسلام را و رفتن باید اینها حکم مرتد و اینا کشته بشن الله تعالی حالا دمون صوفی ها را سرزنش میکنن ما لکن چه شده شما را درباره منافقین شر تم کیا این بهتر خبر شر تم گشتی شما تو دستا حالان که جمله غالی اللہ تعالی ده آنها را از اسلام به سبب آنچه که کشف کردن کشف چی بود چرک دارون اسلام. از یک طایفه آنها را مسلمان میدانید چی شده شما را آیا شما اراده دارید که رهبری کنید کسان را که خدا گمراه کرده شما هدایت کنید کسان را خدا گمراه کرده به خاطر اناد آنها و اناد آنها تا جایی بود که مدینه منوره را ترک کردند و کسی را که خدا گمراه و بیراه کند هرگز تو نمیابی برای آن راه هدایتی شما هم پیغمبر برای اون راه هدایتی نمیابی و تو اینها آنقدر در کفر غرق شدند و منحمکند که آرزوی کفر شما را هم بر سر دارند اینها کجا با انابتند آنقدر در کفر منحمک شده اند که ودو لو تکفرون آرزوی کفر شما را دارن لو مستری جمله را به معنی مستر میکنن اینا آرزو و تمنای کفر را دارن کما کفرو همانطوری که خود کافر شدن پس شما و آنها برابر بشوید ببینید فلا تتخذو منهم اولیاء قرار ندهید از آنها ولی و دوست چونکه برای محبت توحید شرط است اینها از توحیداریان کافر شدن قرار ندهید از آنها ولی حتی یحاجرو فی سبیل الله مگر زمانی که حضرت کردند و آمدن در راه خدا برای تکمیل اسلام تا اون زمان اینا را دوست برای خود قرار ندید فهم تولو اگر اراد کردند از حجرت و جهاد تو پس بگیرید این منافق هارا را و گردن بتنید آنها حیث وجدتموهم هر کجا یا اینها در حل و در حرام گردن بزنی خبیصارا اگر از جهاد و عدرت اینها اراد کردن دستگیر کنی دانها را گردن بزنی دانها را هر تاکی آبتی دانها را ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نشیرا قرار ندهید از هیچ ولی در حالت ام دوست قرار ندهید هیچ از در حالت ام ولا نشیرا یار هم در حالت حالت خوف قرار ندهید نه اینها را در حالت امن دوست قرار بدید و نه در حالت خوف اینها را مددگار موئی حق ندارید ها خب، گروه دوم که به واسطه کردن این حکم پنجم سلطانیه با کسانی که تعهد داری جنگ نکنید پاس خلاف ورزی از طرف شما لازم نیاید با آنها با آن دستهایی که شما مصالحت دارید جنگ نکنید خلاف ورزی از شما نیاید مگر آنهایی که یسلون الى قوم بینکم و بینهم میثاق اینها رفتن کش کنید این منافقین رفتن با قومی خود را وصل کردن که آن قوم مومن نبودن لیکن معاهد بودن عهد داشتن که شما بر علیه ما ما حالا که رفتن با آنها خود را وصل کردن شما هم اونجا تحرز نه که احشکنی و نقض احد از طرف شما نشد مگر آنهایی که وصل کردن خود را به قومی که بین شما و بین آن قوم احد و پیمان است لحظه اینها رابطه لحظه اگر شما بر اینها تعرض کنید بین شما شکن حساب میشید خلاف ارزی کننده حساب میشید خب این صلح به واسطه مصالحی شد با آنها حالا یک صلحی بلا واسطه یا اون دستهایی که آمدن نه با شما نیت جنگ دارن و نه با هم مذهبان خود دعاتا بیتر از باب طرف هم شما حق نداری که جنگ او کن یا آمدن پیش شما حسرت صدورهم بند شده تینه آنها از جنگ شما اکین اینکه با شما جنگ کنن من اینی قاتلو یا از اینکه جنگ کنن با قوم خودشان یعنی با کافرها یعنی یک گروه بیطرف نه با شما می جنگد نه با قوم خود می جنگد پس اینها را هم شما تعرض نکنید امتنان الهی اگر خدا میخواست مسلط میکرد آنها را بر شما پس آنها با شما می جنگیدن حکم که اللہ تعالی آنها را مرعوب کرده حراس دارن با شما نمی جنگن با قوم خود هم نمی جنگن شما چرا می جنگی اگر اینها شما کنار گرفتن پہلے تزلو یعنی فلن یقاتلوکم نجنگیدن با شما و القا السلام و القا کردن به طرف شما صلح را و سلام سلام صلح و سلامتی را آشتی پیام آشتی به طرف شما القا کردن بس فما جعل الله لكم عليهم سبيلا قرار نداده الله تعالی برای شما بر سر آنها راه عکس و قتل را شما اینها را بگیرید و قتل کنید این این این راه را خدا برای شما نکرده حکم ششم سلطانی ستجدون آخرین تمی یا شما میابید مسلمان ها دیگرانی را یعنی منافقان درجه یک ارادہ دارن کے ایامنوکم و یامنو قومهم امنیت حاصل کنن هم از شما امنیت حاصل کنن هم از قوم خود کسانی که نسبت به شما ایجاد فتنه می کنن آنها را آرام نگذارید شما میبینی دیگه جان ستجدون آخرین غیر از این دو دسته یک دسته اونه که رفتن با مصالحینش و خود را قتل کردن یک دسته رفتن آمدن خودشان و اعلان تسلیمی کردن و با شما نجنگیدن از شما فاصله گرفتن با شما نجنگیدن سول کردن با شما خاشتی کردن القاء سلام و تسلیمی را به طرف شما القا کردن شما با اینها نجنگید حالا یک دسته ای هست موقع پرست ابن الفرصتن چیه؟ ابن الفرسطن هم میخواهند از شما امنیت بگیره هم از قوم به محضی که آب آنها فرصت داده بشتبد لعظا از طرف دشمنان فورا آنها بر میگردن و برای دشمنی شما آماده اینها اگر دست از این دستی کاری و فتنگری نکشیدن و به طرف شما پیام تسلیمی را القا نکردن و دست از دشمنی شما نکش بند نکردن اینها را هم بگیرید و قتل کنید هر کجا کیا این هر تو میبینی آخرین غیر عادت دارن که امنیت حاصل کنن از شما امنیت حاصل کنم از قوم خود هر زمانی که اینها رد کرده میشوند یعنی خوانده میشوند از طرف دشمنان تو الى الفتنه به معنی خانده میشوند به طرف فتنه رد کرده میشوند به خانده خوانده میشوند شوند از طرف دشمنان به طرف فتنه یعنی کفر و شرک فورا تو این فتنه برگردانیده می شود یعنی عبادت میکنه همراه با دشمنان آنچه که عبادت میکنه دشمنان شما این دسته از منافقین اگر از شما فاصله نگرفتن و القانه کردن به طرف شما سلام را سلام سلامتی را یعنی امنیت خیام تسلیمی را به طرف شما امکانه کردن و دست از جنگ شما بند نکردن ببینید لم بر سر هر شکل داخله لم یعتدلوکم لم یلقو الیکم السلام و لم یکفو ادیهم تو حکم اینا اینه این حکم فریق سومه فخذوهم اینا را دشگیر کنید و گردن بزنید حیث تکفتمون هر کجا که اونها را دریافتید اولائی که را قرار دادیم ما برای شما بر سر آنها یک سند ظاهر سریح مبین این ده بازهای فریباز ابن الوقت و ابن الفرصت اگر فرصت فتنه به اینها داده میشه اینها طریق نمیکنه اینها اگر از شما فاصله نگرفتند و برای دست از فتنه کوتاه نکردن اینها را بگیرید و گردن بزنید نگید اینها مسلمان هم امروز همکاران گوش و بلر همینا هست به زبان کلمه میخوانند و با آنها خب، این حکم اینها اینه خدوهم فقتلوهم حیث سکبتموه تاثیب نکنید که اینها اما مدارند و اینها ریش دارند اینها چدری دارند و نبی ریش اینها برید بخورید و نه اینها برادر فتنه هر زمانی که خانده بشه ما ردو الى الفتنه ارد سوفی رمز پیروزی در میدان نبرد اتفاق و اتحاد میخواد رمز دیروزی اتفاق و اتحاد است این حکم صحاب سلطانی آنچه که اتفاق را و اتحاد را به هم زند لہذا قانون خدا بیان کرد کرد ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ جایز نیست برای هیچ مومنی جب این رب حکم سلطانی ثابت در مسیر جهاد نگاه کنید از دست شما کسی قتل نشود مگر خطا مومی قتل نکنید معاهدی قتل نکنید در مسیر جهاد که اگر مومنی و معاهدی قتل کردید باید جریمه هم دید دیدی پیروزی در میدان نبرد اتفاق و اتفاق است لحظا این قانون برای اینه که اگر در مسیر جهاد از دست شما مؤمنی کشته شد الان چند صورت دارد اصلا جایز نیست برای مؤمن که بکشد مؤمنی مگر در صورت خطا صورت بود و من قتل مؤمنا خطا قابل تصور که دورا را کشت آزاد کردن یک گردن کنیز باشد یا غلام مؤمنه اون گردن هم مؤمنه ای باشد و دیت مسلمتون العالم دیه هم داده بشود تسلیم کرده شود به اهل این مقتول مؤمن الا ان یصدقوها اگر اهل دیه نگرفتن و قتل خطا را بخشیدن خب درسته کل را بخشیدن یا بعضی را بخشیدن دیه گفته شده است صد شطوره ده هزار درهمه یا هزار دیناره هر کدامی که آسان بشه اگر باشد این مقتول مؤمن از قومی که عدو لکن خودش مؤمنه لیکن قومش و ورشا و رشتدارهاش کافرن دشمن شما هستن و خودش مؤمنه پس اینجا جریمه این قاتل مؤمن خطا تحریر رقبت مؤمنه یه گردن آسان دیگه نیست چرا قوم او کافرن دشمنن به اولیاء کافر به اولیاء او که دشمن ما هستند و کافرن دیگه نمیخندی فقط جریمه خدا غلام آزاد کردن غلام هم گردن هم مومن باشه خب صورت سیب و امکان من قوم بینکم و بینهم میثاق واحده صلح یا ذمیت است دیا مسلمہ الى آلی و تحریر رکھنے ہو اس صورت سے ہو اگر از قومی هست این مقتول که بین شما و بین آن قوم عهد است و پیمان است تو دیتون مسلمتون الى اهلی هست و تحریر رکبت گلان غلام سه صورت شدن اگر قوم این مقتول خودش که مؤمنه هر صورت خودش مؤمنه اگر قومش هم مؤمنه دیت باید بگیم به قومش یعنی به خیشاوندانش و اگر قومش معاهده با ما عهد دارد پیمان دارد مؤمن نیستن هم باید ما دیه بگیم چطور که مثلا زمینی آمده از دست ما مؤمنی کشته شد فامیل او همه زمینی معاهده عهد و پیمان دارن هشتیه هم باید بگیم خب اگر غلامی نیست که آزاد کنی چکار کنی فمن لم یجد فتیام شهره متطابع پس بگردن آن روزه دو ماه پی در پی دو ماه پی در پی روزه جدیده جزای قتل خطا همین سرورانی کرد امروز مردم به این حکم که دو, دو ماه پی در پی روزه بگیرن قتل خطا می کنن عمل نمی کنن که دو ماه روزه پی پی بگردن او لازمی این جریمه الهیه هم دیه بدن و هم دو ماه در فرمون شد که متاسفانه این روز کسی عمل نمید فمن لم یدید قشیام شهره متفاوت کسی که قتل خطا کرده بود خطا هم بچهش را خوش زیر ماشین آمد خب ای که نداد پدر لحاظا دو ماه در فرمون شدید دیگه کی را بده باید به خودش بده به مادرش بده قتل خطا حالا اگر زنی بچه خود را غیر میارد میکشه دو ماه پدر پر روزه هم باید بگیره و دیگه هم باید پدرش بده اگر پدر نبخشی دیگه باید بده از اولیاء اون میگیریم دیگه این قتل خطا توبتا من الله ای توبت رجوعی هست حدث مانا می کرده لطف و مهربانی از طرف خدا هست دوباره مانا کرد وکان الله علیما حکیما الله تعالی دانا حکیم در مقرر گردانیدن قوانین الله تعالی قوانینی مطرح کرده اگر قتل خطا کردید اینقدر الله تعالی اهمیت کرده که هم باید به اولیاء مقتول بیه بیدی قتل قطع و هم دو ماه روزه اگر غلامی نیست حالا دو ماه روزه در هم این جریمه یک قتل خطا این دو ماه در پی روزه گرفتن حق خدای حالا میبینید یکی مثلا قاتل رامی بخشند اولیاء مقتول قانون هم یک سری جریمه های برای اون میگذارد نمیگذارد صد درصد میگذارد زندانی میگذارد جریمه میگذارد اون حق قانونی دولته برای خود حق قائله حق خدا تو معافی در پر روزه شده قتل خطا که متاسفانه امروز این حکم خدا را هیچ کسی اجرا نمی کند و حتی نمی گویند که واقعا نمی کند که شما بعد دو معافی در پر شدید این جرینه قتل خطا فقط دیه را که اولیاء می برای دیه چند رو باشند و من عرض کردم کسی بچه خود را زیر بیارد مادر زیر میاره بچه می میرد یا مثلا با ماشین زیر بیاره بچه خود را یک بند خدا بچه خود را زیر آورد و بچه کوچولو بود پشت ماشین رو نمیدانست که پشت ماشین بچه هست دنده عقب کشید و رفت زیر لاستیک بس همونجا سر جا جریمه دارد دو ماه پدر و پدر از مادرش هم میتونه دیه بگیره و من یقتل مؤمنا متعمدا حالا کسی میکشد مؤمن را عمدا جزای اول قتل عمد جهنم هست جزای دوم خالدن در جهنم سوم غضب الله علیه خدا بر این قاتل خشم چهارم او را لعنت کرده از رحمتهای خاصه خود دور میکنه و آماده کرده برای او عذاب عجیب پنج وعده برای قاتل آمد مومن است که امروز مفت مفت مومنی ردیب من قتل مومن متعمدن اولین جزایش جهنمه اون هم جهنم برای چند سبای نیست خالدن است خلان اگر قتل مومن را به خاطر ایمان مواهمی دارد خب قابل می شود و برای همیشه جهنم و اگر قتلش را مباه نمی دانند توی اغراضی مالی یا دیگه اغراضی را می کشد لحظا اونجا خالدن را مانا کردن که مکس تبیل به مدت ها تو نیم خالدن برای کسی که قتل مومن را حلال بداند او دیگه کافر میشه و برای همیشه تو نیم و اگر حرام حلال نمیداند به خاطر اسلامی سری اغراض ها میکشه مومن را لحظا از خالدن تعبیرش کردن مکش طریق مدت ها تو جهنمی این وعدها برای قاتل هست جهنم است خالدن است الله علیه است لعنه و عدله عذابا عظیما عذاب اللہ سبحانه و تعالی وعده کرده با قاتل مؤمن کسی که مؤمن را اقدن قانون برای شناخت مؤمن مؤمن چطور ما بدانی مومنی؟ کلمه خان مؤمنه دی نماز خانه مؤمنه روزه میگیره مؤمنه حالا ما چطور بدانی که نزد خدا مؤمن هست یا نه شعار اسلامی آن دلیل ایمان و حق حقیقت با خدا ما مواسب نیستی که پشت سر واقعا اند اللہ مومن حق یا نا اسلامی ایمان این قانون برای شناخت مورد کسانی شما ایمان آوردید لازرتم فی سبیل الله وقتی شما سفر میکنی در راه خدا برای جهاد داوا در جمع در تمام امور قتل باشد یا غیر قتل باشد تحقیق کنی و نگویید برای کسی که القا کند جانب شما سلام را که علامت اطاعت و اسلام است لست مومنا شما نگید که تو از سمیم دل مومن سلام میگی در حال شما طلب کننده سامان دور حیاتی دنیا باشید حسنت به خدا غنیمت های کثیری هستن به شما میداد برای چار کشمندی بیچاره را چرا کشتی صحابه در جبه می رفته یک بیچاره مقداری دشمن داشت این صحابه سلام داد سلام علیکم صحابه فکر کردن که ای از در شما سلام دید بیچاره را کشتی سندر آوردن اللہ تعالی گفت نه شما هم قبلا این کلمه را خواندید و من قبول کردم و پیغمبر من قبول کرده حیرت که با خدا علامت اسلامی کلمه از نماز روزه حج زکات خب مسلمانه مسلمان دیگه از درونش ما چه خبر داری ها حالا اگر همکار کافر در دل شما شما نیاد با کافر همکار و هم خب این خدا گفته که کافر کلمه هم بخواند لیکن هم کار کافره کافر را تقویت میکنه خب دیگه هم جرم کافر میشه این بیچاره تعداد گوسفند داشت نگید لمن القائل و السلام که علامت اطاعت و بندگی لست مومنا تو از صمیم قلب مؤمن نیستی در حالی که تو طلب میکنه عرض حیات دنیا را اونی که با کافر همکار شما را تاغیب میکند و در جبهه کافره دیگه اون سند کفر شمون کاری کافره یکی بیچاره نداشت شما در حال شما طلب کنید سامان حیات دنیا را پس نزد خدا غنیمت های زیادی در علم و قدرت خدا هستم شما را میدهد کذالک مدار اسلام شما نیست فقط بر دعوی اسلام طور بودی شما قبلا و اظهار ایمان کردی در لیست مومنین آمدی پس خدا بر شما احسان کرد فتبینو پس خوب تحقیق کنی ان الله کان بما تعملون خبیرا الله تعالی به اعمال شب روز شما خبر دارد الله احسان کرد که به گفتن لا اله الا الله شما را در لیست مومنین آورد اینم بیچاره لا اله الا الله گفته او سلام داده شما را شما گفتی نه سر شما شما مگه داخلش رفت بودی حتی که در میدان کتال کسی که کلمه میخوان وقت صحابه بهش حمله میکرد ویلش میکرد سرکبه سیبون سالم بعد آخر او را کشت کلمه خان بود کشت پیغمبر در میدان کتال هنوز ناراحت شد که حلا شکست قلب او شدین آخری مرتبه از کنین خان باشد شخص احتیاط باید کرد سبحان لا القائدون القاعدون ترغیب القتال برابر نیستند آنهایی که نشستند از مؤمنین غیر اول ضرر ضرر ندارند قائدون. غیر اول ضرر ضرر ندارن لن نیستند فلج نیستن کور نیستن مریض نیستن او آنهایی که جهاد میکنن در راه خدا به مال و جان قاعدون از مؤمنون غیر اولو درر مثل من شما خب آنها جهاد میکنن در راه خدا به اموال و انفوش اینها با هم برابر نیست فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم فضیلت آینات کرد اللہ تعالی مجاهدین آنها جهاد با مال و جان میکنن بر آنها که نشستن درجه درجه اللہ تعالی به آنها داده آنها جهاد میکنن فضل الله المجاهدين باموالهم وأنفسهم على علی الدرجة درجه هر دو مومن وعده بهشت به هر یکی وعده جنت است لیکن مجاهدین فضیلت دارند کلم وعد الله الحسنا به هر دو مسلمان قائد مسلمان مجاهد وعد جنت است لیکن فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما فضیلت داده مجاهدین را بر قائدین اجر عظیم اون اجر دین که هستن درجات منه درجات عالی هستند از جانب خدا این تعین اجر دینه مغفرت های ویژه هستن رحمت های خاص هستن و کان الله غفور الرحیم اللہ تعالی بسیار بخشنده و مهربان است حکم تاسع هشتم آنها که جهاد نمی کنند فرشتگان آنها را بدون عذر در راه خدا جهاد و هجرت نمی کنن فرشتگان هنگام مرگ از آنها سوال کنن که کجا بودی در چه کاری مشغول بودی در چه شغلی بودی اینا میگن ما در زمین مستضعف بودیم ناتوان بودیم بوش بلر آمدن در ما تحقیقات کردن ما نتونستیم اللہ تعالی میگه مگر زمین خدا فراخ نبود شما حجرت میکردی و خود را کنار میکشیدی و بانا میجنگیدید ارض من که خیلی وسیع بود اینها را فرشتگان میشن ان الذين توفاهم الملائکه آنهایی که موت میدن به آنها پرشتگان در حالی که ظالمن بر جانهای خودشان در حالی که ظالمن بر جانهای خودشان یعنی قدرت جهاد و هجرت داشتن جهاد و هجرت نکردن با کافران پاس شدن فهمیدی یا جهاد هجرت و جهاد نکردن و با هم همکار شدن اینها ظالمی میشه قالو فرشتگان میگن فیما کنتم در کجا بودید شما یعنی در چه بابی از باب دین بودید چه عملی از آمال دین انجام میدادید اینما کنتم قالوا اینها در جواب میگن کنا مستضفین فی ما مستضف بودیم در زمین از این خاطر بر تمام ضروریات دین عمل نتوانستیم انجام بدهی سبحان الله ما هم ظالمی ما در زمین مستضف و ناتوان بودیم نتونستیم بر تمام احکام دین عمل کنیم کنا مستضفین فی قالوا فرشتگان میگن الم تکن ارض الله واسعه آیا مگر زمین خدا بسی نبود که شما هجرت می در آن زمین خدا اگر نمی توانید عمل کنید در سرزمین ممنوع کفری مگر زمین خدا بسی نبود که شما هجرت می کردی در آن زمین خدا فَأُولَائِكَ مَأْوَاهُمْ جهنم این همکاران کفار جایگاهشون جهنم است و ساعت مسیرا بدترین جایگاه جهنم هست بله آنهایی که جهاد نمی کنن با کافر همکار میشن هم شغل میشن اینها ظالمین انفسهم هستن جا اینها جهنم قوت نیکی نداری بد نکن اگر طاقت جهاد نداری چرا رفتی بابوش همکار شدی همه امروز همکاران این کافرها همین نسبت آیت اینها ظالمی انفسهم با مستضعف و ناتوان بودی خب مستضعف و خب ناتوان بودی چرا رفتی سربازی دادی برای بوش بل رشان چرا رفتی بانها همکار شدی چرا از آنها حفاظت کردی اینها مسالمی انفسهم هست ارز الله مگه واسه نبود هجرت می کردی و با کفار مقابله میکردی ها آن مستضعفین از رجال و نساء و ولدان که نمیتوانند خود را از مکه بکشند شان نزول مصداق اول آیان در درباره اهل مکه هست لیکن آیات را ما همهشون ببریم به مکه و اهل مکه و مشرکین نه این همینه ها آنهایی که با غیر از مردان و زنان و بچه ها که طاعت حیله را ندارن یعنی تدبیر در هجرت استطاعت شا ندارن بودن مردانی در مکه مکرمه زنانی در مکه مکرمه و که لا یستطیعون حیلتا نداشتن طاقت هجرت را و نمیدانستن راه مکه تا مدینه را چهارصد و پنجه ست کیلومتر مسافت خب این زنان این بچه ها این مردان ناتوان اینها را الله تعالی از معلمی حساب آنهایی که قدرت هجرت داشتن آنهایی که طاقت هجرت داشتن آنها هجرت نکنند و همکاری کاری کنند با کافر آنها مجرمند بل حالا اون زنان اون ناتوانهایی که منی نمیتوانه هجرت کنند اونجا باشند لیکن همکاری نکنند با کافر شد درست ظالمان آنهایی که همکار کافران نفهمیدی فولای کس الله و امید اینها امید است که الله اف کند اینها را یا وعده خدا اینها را اف الله و کان الله غفورا الله تعالی بسند و مهربان است واقعا اگر کسی توانایش ندارد ترغیب الهجرت و رفع موانع هجرت هر که هجرت کند در راه خدا میبیند در زمین مراغمان مراغم به محل هجرت کثیر محل های کثیر هجرت میبینه مراغمن کثیر مراغم و مهاجر کرده یعنی محل هجرت بسیار جا هجرت و ساعتن گشادگی در رزقم میبینم چقدر مغادر بوده آمدن از شاید در افغانستان هیچی نداشت اینجا که انواع اقسام شر ولی الان اونای که هم دیگه اون مجاهد نیستن اون همه چیز را به باد دادن و من یغادر تی سبیل لا یزید بالارد مراغمن کثیرا مان اول جاهای حضرت زیادی میبینن و ساعت در رس میبینن و هر کس خارج شد از خیر از خانه خودش حضرت کنند دیل الله و رسولی باز در مسیر قبل از اینکه به مقصد برسد موت بگیرد او را فقط وقع اجروهو علی الله مزدهو بر خدا لازم شده است اجری که موعودن الهجرت هست اجری که وعده داده شده به خاطر هجرت او به خدا به عهده خدا تفضلان و کان الله غفورا رحیما الله تعالی بسیار بخشنده و مهربان است صحابی در راه هجرت وفات کرد بعد گفت این ماکان شد فلان الله تعالی گفت نه هر که هجرت کند به خدا به خاطر بلندی دین خدا در مسیر به موت طبعی میرد باز اون اجری که بر برای هجرت میرسه اون اجر موعود علی هجرت بهش میرسه خدا عهده داره اجرش بر عهده خدا است تفاصلا حکم عاشق تو شما هجرت کردی مسافری در این سفر صلات را کسر کنید برای شما جایز سلات را چکار کنید کسر کنید اذا ضربتم فی الارض وقتی شما سفر کردید در زمین که مقدار آن سه منزل باشد مطلق سفر نه اندازه سه شبانه وقتی شما سفر کردید در زمین فلیس علیکم جناحون ان من الصلات گناه نیست بر شما که کم کنید از نمازای چهار رکعتی کتر کنید این خفتم ان یفتنکم الذین کفروا اگر خوف کردی که در کتنمی می اندازن شما را کفار از آیه این چنین معلوم میشه که اگر خطر از ما قتل کنیم اگر خطری نیست امنیت از قتل نکنیم همین شبه را حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ در نظر پیغمبر مطرح کردن که یا رسول الله ما سفر میکنیم و امنیت هم داریم آیا میتونیم نماز قصد کنیم؟ فرمود بله صدقه رب فقبلو صدقه رب کن اللہ تعالی بر شما صدقه کرده صادقتی برکت کرده امام شافعی رحمه الله میگه مسافر اختیار دارد کسر کنه یا اتمام کنه، او مختار مسافر چیه؟ مختار کسر کنه یا اتمام کنه و امام غنیفه میگوید که عظیمت قصر عظیمت قصر یعنی کسر کنه تا اعراض از صدقه خدا لازم نیاید خدا صدقه کرده شما چهار رکت میخوانی شما از صدقه خدا رو گردانی میکنید پیغمبر فرمود این کسر صدقه ربکم فقبلو صدقه ربکم خدا بر شما صدقه کرده و این صدقه را بپذیرید این خاطر میگه که عظیمت در اینه که شما نماز را کسر امام کنید حضرت امام شافی رحم الله برداشتش اینه که کسر رخصت، کسر کنید هم خوبه و خب اتمام کنید هم این قید اتفاقی ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا کافر برای شما دشمن آشکارن و خب کافر دشمن چیان پس اینا که با کافر همکارن دشمن آشکارن نیستن ها ان الكافرین کانو لکم عدوا مبینا دشمن آشکار اینا آشکارن همکارانا حالا صلات خوب شما در میدان قتالی دشمن شما را فرصت نماز نمیده همه شما هم میخواهید پشت سر این امام نماز بخوانید در زمان نزول قرآن صحابه همه میخواهد پشت سر پیغمبر نماز بخوانید الله تعالی گفت دو بشه بشید شما ببینید جهاد آنقدر سروران گرامی اهمیت دارد که عبادتی همچون نماز تغییر پذیره حالت عادی خود را دست میده لیکن جهاد جهاده شما را دشمن فرصت نمیده همه جماعت کنی پشت سر پیغمبر پس دو دسته بشید یک دسته در برابر دشمن بیشید یک دسته بره یک رکت با پیغمبر بخاله برگرده بیاید جای اینا توی نمازه اینها دو مرتبه شمشیرها خود را به دست گرفته برن پشت سر پیغمبر یک رکت خود را بخوانم با پیغمبر و امام میگه دیگر رکت بعدی را هم بخانن سلام بدن بیان در مصاب دشمن اینها برن یک رکت خود را تکمیل همه در نماز نقل و حرکت لیکن جهاد تعطیل نیست پوتین شما به با، کلاشی کوپ شما به شانه خبر شما هم بسته نماز هم بخانی بری بیای، قبله که قبله هست تحقیل و قبله تعطیله اگر شما الان سر نماز یک طرف رخ بگردانید از نماز که سینه شما از قبله برگردد چهره شما کاملا از قبله برگردد چهره شما نماز فاسده لیکن در میدان قتال قبله تعطیله اینما تولو فسم رسول الله رفتن آمدن جهاد آمد جهاد تعطیل نیست نماز موقعیتش تغییر کرده در حال رفتن و آمدن و اذا کنت فیهم صلات خوب وقتی شما حضور داشتی در میان صحابه و اقامه کردی برانها نماز را پس بیشتر یک دسته از شما و طایفه دیگر نگهبانی بداد و این طایفه نگهبان ولیا خودو اصلحتهم سلاحم به دست باشد بدون سلاح نواز سلاح را بگذارید بیایید برای نماز نه ولیأخذو اسلحتهم سلاح هر دو دست باید به دست داشته باشیم فیضا سجد سلاحی که حمل میشه شمشیر آبیزن میکرده بگردن کلاشی کوپه بیاد نجاب بزن ها؟ اینه به زمین نگذار شاید کافر به مهلت نده که تون از زمین برداری اینجا آبیزن میشه واقعا اینایی که سلاح به گردن میکنن برای خدا چقدر لذت هم میدن زینت مرد سلاح دیگه بعضی خود را مرد می میکنن زنجیر سلیبی به گردن آویزان میکنن یعنی اینها ناراضن که مردم باید گلوبندی داشته باشن واقعا اینا هم خود را مرد حساب میکنن برای گلوبان گلوبند گرده آویزان میکنن مرد باید کمرش بسته بیش و بیش در برابر کافر الله اکبر و این کنت فیهم فاقمت له الصلاه فلتكن طائفه منهم معك بیشتر یہ طائفه با شما نگہبانی بیسند اذان ها با شما و طائفه دیگر نگہبانی بدن و این طائفه مسلح این طائفه مسلیه هم اسلحه را برداران خب و وَلْيَخُذُوهُ أَسْلِحَتَهُمْ خب اونا که افتادن در وطلاب دشمن که خود مسلح همین طایفه نماز خان هم با سلاح نماز بخانه فیضا سجد وقت سجده کردن یک رکت را با شما خاندن و پیش دشمن فل یکونو من ورائکم پس این طایفه نماز خان با سلاح برند پشت سر شما و بیای طایفه دیگر که نماز نخانده اونها هم بخوانند نماز فلیسلو کاملا یک رکت با شما یک رکت هم تنها امام ابو حنیفه میگه فلیسلو کاملا انقلانا با شما نماز بخوانند و اینها هم سلاحشون به دست باشد ولی خودو حضرهم باید اشباب حفاظت را با خود بردارن و اشلحتهم سلاح را با خود داشته باشند این طایفه که میاد همطور مسلح نماز الله چرا نماز خوف علتش دشمن در کمینه اگر شما به نماز مشغول بشید همتن بر شما حمله میکنن تا شما سر و ته کنیم و شما را تحقیق آماده سلاح بگم نیرده شما بسته باشد شمشیرش خود را هم شمشیرها خلاف داشتن و شمشیرها با بند داشتن به گردن آویزان میکردن این طور آویزان میکرده این طور آویزان میکرده با اللہ نام کلاشی ما بان دارا بیان دارسی اینجا بکساری اینجا بکساری یعنی واقعا مجاہدہ لذت میبرن این آیات را بخانن چه لذتی میبرن چرا اینها اینقدر دلیرن خصوصا مجاهدین عرب خیلی دلیرن چون قرآن میخوانم، این قرآن هم در سنگر بخوانند چقدر آنها داغ میشه. هم بابا انشاءالله من کو جهاد مرد که یک پیرا مردی بود نشسته بود یک مجاهد آمد تو مرد که میاد بیاد توی میدان کتان تابا شهادت بھی ہوئی عاشق شهادت ودکت ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم دوست کفار غافل شدن شما را از کافر بسیار دوست دارن که شما مسلمان ها سلاح نداشته باشی ها هر مسلمان مسلح تروریسته گوش بیارانه هر مسلمان بی غیرت که در برابر دوش گردنش پایی نمی مسلمان خوبیه مسلمانی که سلاح داشته باشد کافر یا ود الذین کفروا بسیار دوست دارن غفلت شما را از سلاحتان و اسباب حربتان شما یک مرتبه غافل بشید اینها فیمیلون علیکم میلتا واحدا اینها میل میکنن بر شما مل واحد یک مرتبه بر شما حمله میکنن سبحان الله بچه انا عناوینی ما را دارد میده آموزش نظامی کم خدا دارد میده ود کثیر ود الذین کفروا من همین اعتقاد من همینه که اگر مؤمن کامیاب همین آیت در نبرد همین آیت این همه آیات الهی اونا بر شما میل وارد کنم ولا جناح علیکم امکان بکم ادم من مطر او کنتم مرضا انتدو اصلحتکم باران شما را خیز کرده یا مریض لہذا حمل سرا خیلی مشکل شده پس برای این معصولین گناهی نیست قرآن شرط تکی کرده نگذارید خب. اسلحه بردار ولی خودو اسلحتون ولی خودو هم این دستور خدای الله سبحانه و تعالی میگه اونایی که معذورن حمل سلاح برای آنها گرانه خیس شدن اینها رو باید بگذارن تقم خوش بشن یا معذورن نمیتونن سلاح را حمل کنن ده کیلو یک تفنگ وزن داره پنج کیلو وزن داره وزن داره تفنگ گران لہذا خدا معذورا آره را میگه گناهی نیست شما اگر خلاف گزارید معذورا گناهی نیست گناهی نیست و شما اگر شما عطای دارید از باران خیشید ترید یا هستید مریض گناہ نیست که انتظرو اصلحتکو شما تلارت زمین بگذارید تا اوز نمیتوانید حمل کنید لہذا غیر معذور حق نداره سلاح را بگذارد گناه ہے و این حمل سلاح برای دشمن عبادت عبادت ہے اونها که تمام روز کمر بستن و در کمین دشمنن اینها در عبادت خدا غرکن ما ها اگر سلاح به زمین گذاشتن تارت عذر گناه نیست دیگه هیچ حق ندارید خودو حضرکم خودو حضرکم اسباب حفاظت خود را بردارید خود جامع آهنی اون زمان الان همه سلاح حفاظتی را بردارید خودی بسر مولوی صاحب بگذارد خذو حضرکم ان الله عدل کافرین عذابا مهينا برای کفار فقط در دنیا انتظار انتظام نشده است بلکه خدا در قیامت همینها را عذاب مهین میداد ببینید چه برای کفار فقط در دنیا انتظام انتظام نشده است بلکه اللہ تعالی آماده کرده برای کافرها عذاب ذلت آمیز قیامت هم را عذاب میده دنیا به دست شما خوب فیدا قضیتم الصلاة فذکر الله قیاما و دیگر درجه جبهشن نماز را نماز کاملا کیفیت شواش شد یعنی رفت آمد حمل سلاح قبله ساکت میشه از مسلمان دشمن رخ مجاہدین طرف ہے ان طرف حالا نماز که ادا کردید که بازی و تماشا نہ کنی در جبہ سبحان اللہ الحمدللہ لا اله الا اللہ اللہ اکبر در حالی که استادید خدا را ذکر کنید در حالی که در سنگرید خدا را ذکر کنید نگه یکی بیان میکرد این مجاهدین وقتی در میدان نبرد می آیند بابا این به پنجاه و دو که بیچاره دفاعش نداره از زمین کسی نمیتواند با اینها بجنگه میگه عربی دیگرم می نشستند و کمین می کردند و می جنگیدند میگه عرب ها نه حالا در می سند بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر به طریقه می جنگند کسا میگه ننشین ننشین بلند شو نه هم میگم بسم الله الله اکبر الله اکبر گوش آتش میگه قرآن میگه چرا این این باور این عامل بر قرآن الصلاة شما ادا نماز خوف الله قیاما و و مجاہد از حالت خالی یا سینہ اید میرے یا به پهلو میغلطه و میره یا استاده یا نشسته در حال خدا را یاد کن یاد خدا فاذکر الله قیاما و قودا و علا جنوبکم حالا از سفر و از خوف اگر مینان ذکر کردین نماز را به دستور ثابت بخاری فیدت معنن تو از سفر و از خوف وقت شما مینان آسل کردید تو فاقیم و صلاة اقامه نماز کنید موافق قاعده اصلی نماز چرا؟ چرا نماز تعطیل نمیشه در جهان نماز وقتش مخرم وقت نماز آمد یا صلات مسافر یا صلات خوف را بسند نماز بطور نیست که جمع کنی جمع کنی هر زمان خواندگی در کا تعبیر خدا بکنی بحثا من طور نمیکنن ان صلات اگر نماز جمع شدنی می بود تو پس صلات خوف برای چی جنگ جنگ برید شب ها و ممن جنگ تعطیل میکرده اون زمان شب برید تمام هیچ در نماز بخوانید نه نماز وقتش تعیینه بی خاطر در حال رفتن هم میتونی نماز بخوانی وقتی جماعتی نیست فرصتی حالا که همه نمیخوام پشتی سر یک امام نماز بخوانن دسته دسته امام های جدا بگیرن نماز بخوانن لازم نیست که صلات خوف پر بخوانن اون زمانی که پیغمبر علیه سلام همه میخواد پشت پیغمبر نماز بخوانن و الان الان دو ده بیس نفر برای یک جماعتی بکنن ده بیس نفر برای جماعت دیگر بکنن همه ایبی ندار جایز است علت صلاة خوف علت صلاة سفر ان الصلاة كانت على کتابا موقوتا نماز حد بر یک فرض موقت بخاطر فرض بودن ادا کردن لازمی هست فرض در وقت معین ادا باید شود شتابن و من مفروضن فرض اون هم وقتش تعیین موقع نماز آمده تاخیر ندارد به صورت صلات خوف بخوان این حق قائل به جمن باز هم بهنان ها را قرآن تلخ میکنه جمعی نیست صلات خوف برای جمع بکنم پنج نماز را یک جا بخوانم ولا تهنوا ترغيب الى القتال لا تهنوا في ابتغاء القوم سست باشی در طلب قوم کافر مشرق اگر شما ضربه دیدی، آن آن ضربه دیدن در احد صحابه ضربه دیدن در بدر مشرقی ضربه کاری دیدن قرآن گفت سست نباشید در طلب قوم الان شما چرا با امریکایی ها نمی جنگی خدا قسم آنقدر که امریکایی ها ضربه خوردن از اون برجه ها گرفته تا امروز مسلمان کجا اینقدر خوردن چهار خانه گلی افغان یا عرب خراب شده اندازه همون یک برج امریکا نمیشه چقدر مسلمان شهید شده چقدر امریکایی کشته شده هر روز امریکایی را میکشه خود خب، مقتول امریکایی جهنم میره مقتول مؤمنین کجا میرن جنت همین که در شمال خیلی کشتن غلب من خیلی ناراحت بود من خیلی ناراحت بودم خدا تو فکر من این آمد اینها که کشته شدن نه کشته شدن در ماه مبارک رمضان تو ماشین های بزرگ کردند و درها را بستند و گرسنه نه مردند از سرما و از گرسنگی که این ناراحت تو ذهن من خدا این آباد که هایی که مردن از دوها خالی است مومنم شهیدند و بهشتند تو چرا اینقدر و نعوذ بالله هم کافر کافر دشمن خدای مرده کسی نه واقعا دیگر موت چیه الله تعالی همین چیز را میخواد دیگه مومن بهش رفته و کافر جهنم رفته شما در ضربه دیدی اگر پوش چقدر حکیمه دارن میکنه فقط مسلمان ها کجا هستن که کشونه کنید قرآن میگه لا تهینو فی ابتغاء القوم جو مجاهدات بردار نیست اگر شما تعلمون اگر شما سر دیدید در بدن خود شما ضربه دیدید و زخم دیدید و درد دیدید تکونو تعلمون شما حضر نکنید چرا فانهم یعلمون کما تعلمون اونها هم درد و ضرب دیدن همانطوری که شما درد و ضرب دیدید لیکن چیزی که شما را ممتاز کرده اینه ترجون من الله ما لا یرجو شما خدا امید دارید کانها ندارند، شما امید بهشت دارید شما امید جنت دارید شما امید دیدار الله دارید شما امید ملاقات رسول الله را دارید آنها این چیزها ندارن این امتیاز شما شما غم نکنید چرا؟ تلتکونو تعلمون شرط فلا و محدود جزا خب این فانهم یعلمون علت جزای محذوفه چون جان ها هم در دیدن همانطوری شما در دیدید شما امیدها دارید از خدا آنها ندارن امیدها را ترجون من الله ما لا یرجون و کان الله علیما حکیما الله تعالی علیم و حکیم هست واقعا مومن را دلیر کرد یا نه ترغیب الکتاب مومن بهشت امید بهشت برین را دارد کافر ایچ. این امتیاز شما که شما دارید از خدا بل از برنده ضربه به شما خوردید حالا انقدر ضربه خدا به آمریکا وارد کرده تمام دنیا میگه آمریکا ضربه اقتصادی خورده الحمدلله آمریکا ضربه بدنی میخوره هر روز چقدر دارد حسینه میکنه این همه ضربه ها هستن که امریکا میخوره انگلیس میخورد بعد از ایام دیگه اینها جیبشونی که خالی شد بعد کافر همین کوریه که جیب که خالی شد که کافر کارش نمیکنه برای همیشه منفی میشه مثل که هیتلر را لعنت و نفرین میکنن در دنیا انشاءالله بوش هم همینطور لعنت و نفرین میشه خود امریکایی ها لعنتش میکنه چه چیزی ارمغان میبره جز خشته جز اسیره تعداد مسلمان شهید شده تعداد مسلمان اثیر شده اسیرها عدشون بالاتر میره حضور فی چون ما بیشتر اذیت میشه حکم هادی اشتر سلطانی دوات یاد دومی انا انزلنا الیک الكتاب بالحق کتاب ما به حق نازل کردیم لتحکم بین الناس کتاب آمده که شما با این کتاب حکمیت کنید خاصی گیری با کتاب حکمیت با کتاب جهادم بخاطر اینه که حکم خدا در دنیا نافذ بشه قانون خدا بر انسانها نافذ بشه قانون خدا اجرا بشه انا ارسل انا انزلنا الیک الکتاب تحقیق ما نازل کردیم بجانب شما کتاب کتاب منزل ہے پیغمبر منزل علیہ منصر ہم اللہ بحق و شدا کر تاکہ شما فیصلہ کنید بین مردم بما اراک اللہ با اون قوانین و غرات خدا بشما نشان داده بما اراک اللہ بما علمک اللہ و نباشی شما برای خائنین خسیم طرفدار خائنین نباشی و استغفر الله آمردش بخواست خدا ان الله کان غفور رحیم الله بخشنده و مهربان است تومه ابن عبیر سروران گرامی شان نزول آرامی سن بیان کنه قوم ابن عبیرک از خانه یک صحابی دزدی کرد مقداری آرد مخصوص برای خود نگاه داشته بود سلاحش را و برد به خانه یک یهودی گذاشت به خانه یهودی گذاشت خوشبختانه خانه و صحابی را سوراخ کرده نک این کیسه یک سوراخ کوچکی داشت در مسیر یک مقدار آرد از این میریخت اینا صبح خانه را نک زدند و سلاح را و آرد را بردن اینها تعقیب کردن دیدن همین آثار آردا کم کم هرچه هرچه یک قطره قطره آر میریزه بردند و بردند تا بله میدانستن که شخصی به نام توما ابن عبیرت یک دوست فرقی هست اول اینها را پرسیدن گفتم ما خبر نداریم یکی گفت بابا قسمت خانه اینها دیشب بوی نان و بوی آتشی بود و گرسنگی بود این اردار که بردن دیگه مقداری برداشتند و بردند خانه خود پختند لواش مواسی کردند شکم بدبخت رسید کردند گفت ما خبر نداریم خلاصا آخر اینها آثار این اردار بردند و به خانه یهودی رسید دیدم بله اون کیسه آرده اون و پرسیدم گفت فلانی تومه ابن قبیره که اینها را آورده دیشب اینجا که من امانتی دارم به خواهی شما بگذارم امانتی رو هستم اینجا کتون خب بزارم بله، تو که من نبوده این کردی اونجا گذاشت کتون من خبر ندارم حتما دوزم اون یهودی بلان من میکنه من بعد نام چقدر رنگ دوست بردن اونجا گفته امانت دی الان اینجا بدن تو گرفتن یهودی میگن ظالم تو دیشب آوردی امانت تو اینجا باشن من میرم جایی که من امانت گذاشتم خب نه خبر ندارم انکار کرد قسم والله بالله تعالی خبر خالم چی چطور قضیه حال حل کنی آرد و سلا در خانه یهودی سومه بدنام و معروف دوز انکار میکنه قسم هم میخوره شاهدی نیست آخر خیشاوندان تومه هم آمدن دفاع از تومه یا رسول الله ما در خانه یهودیه او داره به ما تهمت میزنه پیغمبر علیه السلام ظاهر تقیه میخواد که فکر دل بر یهودی و حتامه تبرعه بیشه چه که قرآن عظیم شروع میگه واقعا اینجا پیغمبر یک ذره کنده ظاهر غیبتان که پیغمبر نه حکم از آسمان نامده قضیه را بیان کند غیبتان الله هست رسول علیه السلام هم یک ذره اراده کرد که فیصله انجاما اینطور بگیره که متهم یهودی بشه چون کالا و ماشین در دست یا دوست باش یا دوستگیر باش درسته یا نه این گیر بیچاره هرچی میگه که بابا تومت ماشین آورده اینجا یا نه این خانه تو هست ماشین آرد و سلا خانه تو هست این خاطر اللہ تعالی به پیغمبر علیہ السلام حشدار داد وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ مما هممت به من معاقبة اليهودي قال ابو مقاتل من جدالك من تومة ان الله كان غفور رحيم ولا تجادل قرآن فرمود ہے پیغمبر شما جدال نکنے از طرف آنہائی کی خیانت کردن با جانہائی خود اللہ دوسرے دارد آنہارا کہ خوان ہے اتیمن بسیار خیانت کارن بسیار گناہ یستخون من الناس خود را مخفی میکنند از مردم لکن ولا یستخون من الله از خدا مخفی نمیشن و هو ما هم الله بانهاش هنگامی که آنها شب گذرانیدن مشوره کردن که شهادت دروغ میدین برنامه ریزی کردن مار را بردن اونجا اگر منکشف شد سر دیده شد میگم یهودی برده اگر نشد بعد از ده روزی بیست روزی ما میریم ما برای خود میبری حال و حوش دوزبی خاموش میشه اونا میبری خود را آماده کردن که دروغ بگن به قسم هم بخورن وقتی گرفتن خب یهودیه به ما تهمت میزنه الله تعالی میگه از این برنامه هاش به برنامه من خبر دارم الله با آنها سرگامی که شب گذرانیدن در شب مشوره شهادت دروغ را می کردم به آن پای شب را گذراندن که خدا پسند نداشت با اون سخنان با اون برنامه ها و بود الله به آنچه عمل می کردن محیط حس اللہ تعالی به ما کانو یا ملون محیط همه اللہ تعالی در حیطه قدرت خدا هستن خدا اینها را افاته کرده آمال اینها در حیطه قدرت خدا خود اینها در حیطه قدرت خدا اکنون اللہ تعالی تنبیه می کند بر آنهایی که از طرف تهمت دفاع می کرده خیشان خبردار شما حتی نمبرم تمال کرد خبردار شما اینا جدال می از طرف اون در حیات دنیا چه کسی از که مجادله کند با خدا از آنها روز قیامت یا چه کسی از که بر وکیل بشه مجادله عملی مجادله لسانی اما یکون علیه وکیل کیه وکیل دفاع هر روز قیامت حالا ترغیب توبه من یعمل سونا کامل سوی بی انجام بده او یظلم یا ظلم کند بر جان خودش که شهادت دروغ بگه ترغیب توبه عمل سو بکنه دوستی کنه ظلم کنه بر جان خودش که شهادت دروغ بده او بعد بخشش بخواد موافق قاعده مثلا حقوق العباد را ادا کند یا حلالی بگیره میاب خدا را بخشند و مهربان هر که گناه کرد بعد استغفار کرد مطابق قاعده صاحب حق را حق داد و معذرت خواهی کرد اللہ تعالی را میگابد پورا رحیما و من یکسب خط اثمن کسی کسب اثم کند مثل دوزی فینما یکسب و نفسی این را بر علیه خودش انجام میده وقتی که نتیجه گناه چنین است توبه کردن لازمی است و کان الله علیما حکیما الله تعالی علیم و حکیم است گناه را میداند حکیمت مناسب آنها مجازات میکند و من یکسب خطیتا این مسئله تومه هست هر کسی که کسب کند یه خطیه دوزی گناه بزرگ او خب، اسمن یا گناه بزرگی خطیه گناه صغیره اسم یا گناه بزرگی قسم دروغ از ابن عباس ثم یرمی بهی بریئا بعد بزنه این گناه را این گناه اسم را بزنه بر یک بری مثل یهودی تو این آقا حمل کرده بهتان چون به کسی دیگر زده این مرتکب بهتان شده متحمل بهتان شده و اسم مبینا و متحمل یک گناه آشکارا دزدی کرد و قسم ناحق خورد این اسم مبینا به یهودی تهمت زد این بهتانه این متحمل بهتان شده و متحمل یک گناه آشکارا شده حالا پیغمبر علیه السلام شروع ظاهر که یه میخواد فیصله کند الله تعالی دارد پیغمبر تذکر میده اگر فضل خدا بر شما نمی بود ای پیغمبر امتنان الهی است و رحمت خاص خدا لیدلوکا اینها شما را گمراه می کردن ولی انحراف ظاهر نی؟ مال چیز مشروب در خانه یهودیه تو را میگن تومه قسم میخورم من خبر ندارم مال هر جا دوز همونه ظاهرا که طوره نیست این خاطر اللہ تعالی میگه اگر فضل خدا بر شما نمی بوده پیغمبر در این مورد خاص و رحمت بیشا لیدلوکا البته شما را گمراه می کردن چرا علت جزای محدود یدلوکا جزا محدود این علت اون جزای معذوفه که تصمیم گرفت که طایفه از این عبیرکی ها که شما را منحرف کنند از حقیقت حقیقت دو دونه بیشتر برده امانا حالا تهمت میزنه که یهودیه چرا که تصمیم گرفتن که گمراه کنن شما را منحرف کنن شما را خلاف واقع فیصله کنین مگه اینا کور خاندن گمراه نمی کنن منحرف نمی کنن اینا الا انفسهم مگر نفسهاشون خود را و ما یدرونک من شین هیچ در به شما وارد نمیتونن بکنن چرا لأنك بيّنت الأمر على ظاهر حال وما خطر ببالك أن الأمر على خلاف ذلك شما تبیین کردید امر را به روی ظاهر حال و در قلب شما نامد خلاف ذالک او میگه فلانی آورده میگه نه او قسم میخوره تو خود انسان میگه مال با توه در خانه توه تو چطور میگی او هم قسم میخوره من نه آورده دیگه شاهدی هم نیست لحظه ضرری این شما وارد نمیکردن چون تبیین شما روی ظاهر امره ظاهر امر مال با یهودیه در خانه یهودیه خدا نازل کرده بر شما کتاب حکمت و تعلیم داده شما را ای پیغمبر آن چیزهایی که شما نمیدانستید پس فضل خدا بر شما خیلی عظیم واخر دعوانا الحمدلله